для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Мележа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Лікапташук. пташук. Маўклівая вайна ў глушаковай хаце, якая пачалася з таго вечара, калі я ўхім аб'явіў, што хоча жаніцца з Ганнаю, ішла цяпер без перамір'я некалькі тыдняў. Ні стары глушак, ні яўхім, ніхто іншы не заводзілі больш спрэчак, але маўклівасць, якая цяпер заўсёды была ў іх хаце, нядобрая маўклівасць упартыя цвёртыя позіркі, якія часам перакідваліся паміж бацька і сынам, лепш за ўсё гаварылі аб непрымірымым размежаванні ў сям'і. Вайна, якую вялі глушакі, была вайной нерваў, вайной нецярплівасці. І трэба сказаць, што абодва бакі, і Яўхім, якога горача падтрымліваў брат, і бацька, вялі вайну са ўсёй упартасцю, з усіх сіл, верачы, што другі бок адумаецца нарэшце і здасца. Гэтая маўклівая упартасць усё найбольш адбівалася на маці, якая то схілялася да старога, то да дзяцей, хацела і не магла прымірыць іх, часта плакала у потай. Здавалася, што міру ў хаце ніколі ўжо не будзе. Але неспадзявана у парты стары не вытрываў, скарыўся. Хай будзе по-твойму, памаліўшыся адышоўшы ад абразоў, сказаў стары глушак Яўхіму: « Не мне, табе жыць з ёю. Жонка, пачуўшы гэта, Узрадавана павяла вачыма на сына, хацела парадавацца разам з ім, але Яўхім нават не вырухнуўся. Як стаяў каля лустэрка, прычэсваючы чуб, так і застаўся стаяць. Маці перахрысцілася на абразы. «Дзякуй Богу!» Яна не наважылася сказаць больш ні слова, нават пайшла з посудам к печы нясмела асцярожна, быўчыся лішнім словам неўдалым рухам узлаваць затойнага старога. Чаго маўчыш? — кінуў стары глушак сыну. А чаго гаварыць? Я ж сказаў уже тато здаецца. Сказаў, глушак не ўтрываў, каб не папракнуць. Няма таго, кеб як у людзей. У хату дабро несці. Дак з хаты. Нічога з хаты не пойдзе тато, не пойдзе. Пусці толькі адну галячку, дык адразу наляціць цэлая гайня. Не агледзіся, як расшматаюць усё, распетраць у мэнт. Не распетраць. Не мог узяць, як людзі. Не хацеў ніяк супакойвацца бацька каб з добром якую. Слухаючы бацькавай скар'і і папрокі, Яўхім адчуваў, што бацька усё ж саступіў яму, здаўся зусім і што сілы і права цяпер на яго яўхімавым баку. Нараканні старога толькі больш выяўлялі яго слабасць. Разумеючы гэту сваю сілу, Яўхім тонам загаду перарваў старога купіць уже бацька лепей падумайце каго за сватоў узяць а э, праўда праўда праўда нясмела але ахвотна падтрымала еўхіма маці сватоў ой гэтага добра знойдзецца адказаў стары а ўсё ж абы каго ўзяць не гонар сказала маці возьмем не абы каго за сватоў будуць пракоп і аўдоцця сказаў бацька як гаворыць пра тое што ўжо вырашаны яўхім адзначыў сам сабе стары загадзя аб усім падумаў а калі у сваты запытаў яўхім усе тым же патрабавальным тонам не терпяцца дужа перахопяць можа сказаў стары «Ну, перахопіць не перахопіць, а адкладваць не рацыя», – адказаў Яўхім. «А ўсё адно, хоць у эту суботу», – адказаў глушак. Стары надзеў шапку, злосна патупаў у кутку каля лаўкі, але не знайшоў, чаго шукаў, і памкнуўся пайсці на двор. Каля дзвярэй – затрымаўся. Амо так і трэба. Цяпер жа ўсё не па-людску. Выходзячы, ён моцна стукнуў дзвярыма. Ганна ўбачыла глушакоў загарода, на якім брала буракі. Як выпрасталася, трымаючы бурак у руцэ, так і засталася стаяць, не зводзячы здзіўленых вачэй з двара. Хоць не пыталася, але з аднаго позірку здагадалася, зразумела, чаго прыйшлі гэтыя неспадзяваныя госці. А як жа было не зразумець? Глушакі, ішлі ўдвух: бацька і сын. А Яухім красаваўся святочнай падзёўкай, блішчаў прылізаным чубам, а стары трымаўся так важна, што здалёк было відаць, чалавек ідзе не па апы якой справе. І пры іх пануры барадаты маўчун пракоп і цётка сарока, аўдоцця. Сваты не інакш. Ганна бачила, як на Ганку сорока щось сказала старому глушаку, але той тільки кивнув, каб не затримлювалася, заходила хучей, і яна, нагнавши на себе вигляд чоловіка бывалого, серйозного, можете, мовляв, не сумніватися, справу свою ведаю, упевнена, пайшла у хату. За ёй увайшлі і іншыя. Здзіўленне прыходу глушакоў у сваты было для Ганны першы момант такое вялікае, што яна як бы забылася на ўсё. Не было нават заклапочанасці ці неспакою, але за гэтым, Яна заўважыла на вуліцы некалькі маладзіц, што мігам зляцеліся к яе хаце, паглядвалі на вокны і перагаворваліся ўражана. І ўбачыла сябе яна як бы збоку пад чужымі позіркамі. І стала ёй раптам так неспакойна, прыцягнуліся, А нешта ж рабіць з гэтым трэба, А нешта ж сказаць трэба трэба будзе ў хату ісці паказвацца стаять перад імі перад сватамі перад старым карчом перад яўхімам стаять чакаць што ж надумаюць бацька мачыха якую долю вызначыць ёй лёс і чым лепш даходзіў да ганны сэнс таго, што звалілася на яе, тым трывожней станавіліся на яе душы думкі. Клопат здаваўся ўсё больш важкім, усё больш грозным. Яна не толькі не хацела гэтага неспадзяванага сватаўства. Ёй цяпер было нават страшна падумаць пра замужжа з яўхімам асабліва пасля таго здарэння ў лесе, хоць ні за што не показала б яму, як я на яго дзіўна баялася. Але асабліва трывожыла тое, што глушакі сваты былі неабыякія. Ім не проста так даць гарбуз, паказаць якасці туды, адкуль прыйшлі ні з чым. З карчамі у куранях усе лічыліся. І бацька, і... И мачыха таксама. Што ж было рабіць? Што рабіць, думала Ганна. Як адступіцца ад гэтых сватоў? Як адступіцца ад бяды гэтай? Каб бацька зразумеў, а мачыха не асудзіла, і захопленая думкамі трывогамі узрушанай невядомасцю, якая прыйшла к ёй разам з карчамі. Ганна ўсё стаяла на агародзе, апусціўшы руки з закасанымі рукавамі, не выпускаючы бурака. Яна ўбачыла, што з хаты выйшаў і дзе да яе бацька. Мімаволі азірнулася ў той бок, дзе жыў Васіль. На той час здалася, забыла абразлівую спрэчку з ім гатова была дараваць усё такім любым побачыла яго раптам той бераг ад якога адрывала несла яе кудысьці гэтая злая плынь вечары з туманам на балоце вільготны плод нецярплівае цяпло васілёвых абдымкаў але на васілёвым селішчы нікога не было. Бацька падышоў да яе ціхі разгублены хвіліну памаўчаў, не ведаў як пачаць. Ну кінь буракі, прыбярыся, сваты там. Ён не адразу дадаў: корч і сын яго, Яўхім. Ганна не адказала, бацька паглядзеў на яе з любоўю са шкадаваннем і ўздыхнуў. Ну, сядзяць за сталом, цяпер ждуць. Ён гаварыў так, што было чуваць, шкадуе ён яе, спачувае, але не ведае, што параіць, як памагчы ёй. Ліха ж яго ведае, што прынясе дачце гэтае багацейскае сваяцтва пра якое не думалася, не гадалася, як яно будзе ў іх у карчоўскім доме, з карчоўскім хлопцам, на добро, на шчасце, ці на паганае усё гэта. Не хачу я, шчыра сказала Ганна. «Мо баіся?» – спытаў бацька. «Не хачу. Не хачу ісці». От прыперлася яно, як бы сам сабе раздумліва прамовіў бацька. «І кеп хто другі? А то ж бач ты, карчы!» Ганна, якая заўсёды так добра чула бацькоў настрой, заўважыла, заклапутным роздумам пра яе, таілася ў бацько ганарліва задаволеная думка завіталі кланяюцца просяць іх багацеі ёсць значыцца і ў яго скарбы не горшыя за карчовы но дак што рабіць нібы папрасіў парады бацька што адказаць ім што сказаць а то і скажыце што думаю, сказала Ганна. Нязгодна, значыць. Але бацька нават не крануўся ісці пераказваць яе словы сватам, і вялікі клопатны рознум па-ранейшаму панаваў у ім. Ганна. А можа яно і добра, а? Можа нічога? А можа мы дарэмна я то. Ну я ўсім хлопец такі, што любая за яго. Ён не так раіў ці казаў пра свае думкі, як пытаўся. Але чарнушка ўбачыў, Ганна нязгодна нецярпліва кінула позіркам на яго і зразумеў, што яна слухаць не хоча і ўраз абарваў развагі. Няёмка, як бы вінавацячыся, ён уздыхнуў. Эх, якби ведаць потым, як яно ўсё бувае. Ганна нічога не сказала, але заўважыла. З хата выбегла мачыха, подбегам рашуча рушыла да іх. Яшчэ зводдаль было відаць мачыха угневана. Ты што ж я там? Кінуў гасцей ні слыху ні дыху. Зваць пайшоў называецца. Мачыха перавяла дыханне напала на Ганну. А ты добрая. Такіх сватоў чакаць застаўляеш. Можа, бегці трэ было насустрач? спытала Ганна. Бегці не бегце. Строіць сябе няма чаго радавацца трэба такое шчасце. Шчасце, уздыхнула Ганна. Шчасце, першы гаспадары на сяле. Няхай цяпер пішуць, што галадранцы ўлада, няхай пішуць. А багацеі булі будуць першыя, запомні мне гэта. А мае? Што з таго мне? Першыя ці апошнія яны? Болі б да сэрца, адказала Ганна, да сэрца. Старцам жыць з перцем есці – захацела да сэрца. Да ці я ў хім не да сэрца. Ці е ў куранях хоць адна кіб не сохла па ім, што б не хацела, кіб да яе прыйшоў у сваты. Мабуць, такі і е, спакойна адказала Ганна. А калі е, то дурная ты, бо ніхто другі не роўня яму. У алешніках няма такога, у глінішчах няма нідзе. Прыжывеш век гора не паспытаеш, У малацэ ды ў масле купацца будзеш. Хадзі кажу, хадзі да хаты. Ганна адчувала, як гарачы шэпт мачыхі, гоніць бацькава нерашучасці, сумненні. Старая добра ведала, што трэба рабіць цяпер, ведала нават, што і як будзе заўтра. Ты от не любіш, калі я пра дзятліка кажу. Так я не буду. Не буду пра яго казаць, толькі от скажу, калі на тое выйдзе. Калі ён і прывядзе сватоў, і калі ты нават пойдзеш за яго, усё адно шчасця не бачыць табе не будзе яго. А Вы ўсё наперад знаеце, як яно будзе, адказала Ганна. Не будзе. Не будзе шчасця от памянеш маё слова. Сама знаць павінна, наступала мачыха не перадыхаючы і не даючы запярэчыць ганне што яму беднаце горкай трэба найперш га ці ты ведаеш ай мо красы тваёй каб глядзець як на ікону не раўную чэгі вельмі рады будзеш красе калі згаладаешся скрыню добрую яму трэба от і ўся краса вы Усё знаеце? «Ага», – сказала Ганна з пагардай, стараючыся не паддавацца ў гавору мачыхі, ведала, як многа у яе словах праўды. «А то, можа, не! А то, можа, не!» – адразу рынулася зноў у наступ мачыха. «Можа, не! Можа, пакрасе твоёй сохне!» А чаго ж ён тады круціць пачаў? То ад двара твайго не адыходзіў воч не спушчаў, то глядзіць, не глядзіць за вярсту, абягае чаго, адкажы мне. Мачыха заўважыла, як пры гэтых словах нядобра пацямнеў ханнен твар. А дайшло такі. У самае сэрца трапілі яе словы. Спалохана, бучыся лішне раззлаваць, яна, перамяніла гаворку і прамовіла супакойліва. Ну добра, добра, сказала мачыха. Ну я не буду, ну калі не даспадобы. <laughs> Пра нас, пра бацьку падумала б хаця, як яму дажываць веку нішчымніцы, Не малады ўжо не тыя часы, каб рабіць мог ні дня ні ночы не чуючы. Пакосіць сена да паўдня так спіна крукам і яго. Тыдзень потым стогне. Стоп навілы падыме руки, як галінкі сухія ў бацько дрыжаць. Скоро ўжо зусім на печ ляжа, хто з карынку падасць старому. Раптам заплакала мачыха. Бацька адгукнуўся з папрокам. Ну от бо, завяла, завяла. Праўду кажу бо. І пра браціка, пра хведьку. Не грэх падумаць. Ён жа брат твой, не чужы цябе бацькава кроў. Дзяліць калі што якое. Прымак там ці хто прыстане няма чаго. Зямелькі о, далонька, ды і тая не табе казаць. Мачыха не дакончыла. Губы яе горка скрывіліся. Ах, што гаварыць гэтай каменнай дзяўчыне, у якой ні шкадавання нікаму, ні клопату, ні аб сабе, няма. Яна адвярнулася, закрыла вочы рашком хусткі, худыя плечы яе задрыжалі. Ой божачка ж мой, процягнула мачыха. Ну, тэтага яшчэ не было, Памошчыўся бацька, які трываць не мог слёз. Ён хмурны лагодна крануў ганну за локаць. Ну, хадзем уже. Хацем, а ўжо пакажыся. Ганна кінула бурак і выцерла рукі аб спадніцу. Ганна потым багата разоў успамінала гэты момант. Успамінала яго з болем, шчымлівым шкадаваннем, думала, балела душой, як багата бяды выпадаю чалавеку за іншы, адзін неразумны крок. І як чалавек робіць гэты крок, пакорлівы, нібы сляпы, не бачачы ўсяго, што будзе яму з гэтым крокам, ступае, ступае ў багну, Не чакае, не гадае, што яна не ўтрымае, што дрыга разарвецца гэта дрыгва і чалавека праглыне. Цвёрдасць ці шуганны звычайна не было цвёрдасці. Але ж якая тут цвёрдасць магла быць, калі не ведаеш, нашто яна патрэбна. Цвёрдасць тады гаворыць у чалавеку, калі ён ведае, што хоць нягода прымушае, нечага не трэба рабіць. Вось тады цвёрдасць дужэй і рве путы нягоды. Ну якая цвёрдасць магла быць, калі здавалася, што, хоць і ўсё і нядобра, але і лепш не будзе ўжо. Ну такое ўжо шчасце. Ці ж не так было ў яе у Ганны тады. Ці ж была ў яе поўная надзея, спадзяванне было мо якое. Трэба было глядзець, каб за што было трымацца, да чаго было ісці наперакор усяму. Васіль. Дык ці ж не бачылася тады ёй, што ўсё з ім нямоцнае, ненадзейнае, не толькі таму, што адвярнуўся і таму, што чула сама сэрца, добра чула, а не такую трэба яму, як яна. Так, з набыткам яму трэба і сам ён хіба ж не ведала лепш за мачыху іншую хацеў бы не без пасажніцу як яна ну а што праўду мачыха чула у самае важное і ў самае трывожнае уцэліла Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, людзі на балоце. Выканаўца артыстка Лікапташук.